Emazteak jasan bortizkerien kontrako nazioarteko eguna da, gaur, ez dugu ardiesten, ipar Euskal Herri doazkion zenbakien ukaiten, baina frantzes lugaldean, bi egun guziz emazte bat hiltzen da, bi kotekideak edo oiak e, eh, paira arazi kolpen ondorioz. Itzordu desberdinak antolatiak dira gau, jaratxean horietarik bat baionan ahakala dokumentalaren inguruan, bortizkeria seksisten kolektibuko amaia fontanekin mintzatu zira egin zahieta. Urte guziz falta zaizkigun zenbakiak dira Ipar Euskal Herrikoak. Frantses lurralde mailako zenbakiak dira eskuragarri direnak eta horiek diote, 2014ean eta hamalauean ehunta mazte eta hogeita bost gizon erailak izan zirela, bikotekidearen gandik edo bikotekide ohiaren gandik. Iaz ere, 223.000 hogeita hiru emaztek pairatu zituzten tratutxarrak beren bikotekide edo ohiarengandik. gandik. Tratutxarrak pairatzen dituzten ehuneko laurogeita emazteak dira. Beste zenbaki bat ere, amasei mila gizon eta bosteunte irurogei emazte izan dira kondenatuak bikotearen ganako krimen edo delituengatik. Eta azken zenbaki bat emateko, 2000 malauean, larogeita lau mila emazte izan dira bortxatuak edo bortxatzera saiatuak, eta euneko larogeita amarren kasuan, emazteak bortxatzailea ezagutzen zuen. Erran bezala, datuak biziki orokorrak dira, Ipar Euskal Herriko datuak lortzea biziki zaila baita, eta zenbaki orokorrak besterik ezpaititu emaiten prefekturak. Hala ere, zenbaki bat azpimarratu nahi izan digu, bortizkeria seksisten kontrako kolektiboko amaia fontanek, bi egun guziz, hiltzen dela emazte bat, bikote edo bikote oiaren gandik pairatu tratutxarren ondorioz. Bai, egia da, azterketak Azterketa gero eta gehiu direla, ba, espanol eta frantxez eh, estadoetan eta Europa guzian, baina Maleruzki, eh, hemen, e, eh, Iper Euskal Herrian, eta ere departamentuan, biziki zaila zaigu xifrak eskuratzea bada bat ezaguna eta nire ustez aski eh, importantea uh, justu entzulen zat eh, oardizaten uh, uh, edo oardezaten uh, zer den egoera gaur egun. Gaur egun bi egunero emazte bat izen da bere bikote oi edo bikote kidek uh, emandako kolpeen ondotik. Hori frantses estadoan. Bi egunero lehen aipatzen zen lau egunero Eh, hiru egunero orain badakigu azten uh, erakutsi duten bezala bi egunero hiltzen dela emazte bat zaila da dena da behar bada eh, emendatzen da bortizkeria edo salaketak gerota gehiago egiten dira nunda ba oreka horra Eh, ez dugu uste eh, gehiago direla gaur egun beti izan dira, eh, jendartea biziki permisiboa baita, eta hori ere giro edo ingurumen guzietan, klase sozial guzietan, diferentzialitake eta gure ustez hala da, uh, emazte gero eta gehiu hausartzen dela eh, planta ekartzerat. Aipatzen dugu hor etxeko bortizkeria, baina zantzi behar uh, ere uh, bortxaketa, hori ere da uh, bortizkeri sexista larriena berba, eh, anitzen eh, eta horrek ere eh, badu bere eragina emaztaren biziaren gainean, eta oartzen gira ere eh, emazte gero eta gehiago hausartzen dela plenta ekartzea, baina gaur egun errandezagun, eh, azken txifren arabera, egundik, oita amarrak berba emaiten duela, pausatzen duela plenta. Mhm. Beraz, harri eh, badugu lan, zinez. Emaztek, pairatu bortizkerien kontrako nazioarteko eguna da eguna. Itzordu desberdina antoratuak dira eta arratz untan horietarik bat. Bai honan, arrakala dokumentalaren inguruan. Eta hortaz, mintzatu zira bortizkeria seksisten kolektiboko amaia fontanekin. Intzarrieta, Etero araua aipatzen duen dokumentala ikusgai izanen da aratsuntan baionan, baina hori aintzin, bortizkeria sexisten kontrako borroka zertan den eta podere publikoek aski egiten ote duten jakin nahi izan dugu. Preseski, Amaia Fontan bortizkeria sexisten kontrako kolektiboan ari dalanean, eta ea gaur egun diren egitura desberdinak aski ote diren galdegin diogu. Bada eh, lehenik estadu mailan, eh? frantses estadu mailan, eh, bada zer egin. Eh? Aspalditik eh, eh, talde feministek eskatzen dute lege kuadro bat, beraz eh, biziaren eh, ere onkituko dituen eh, lege bat, bailanean, bizi publikoan, bizi pribatua tabar, beraz hori ez da gaur egun eta hain bertze alditan uh, eh, zinez eh, salatu dugu hori. Eh? Ez duken zen lehen baino gehiago badela noski, eh? hori bai, baina uh, zerotik abiatzen gira. Eran nahi baita Frantses estadoan uh, uh, bortxaketa orai uh, zera azizetarat pasatzen da, eh? beraz ez da gehiago delitu bat, krimen bat da. Uh, Ipar Euskal Herrian badugu zer egin. Eta justu nahi nuke berriz azpimarratu uh, uh, GIP famatu hori, ganei baita uh, biziki interesgarri eta behar beharrezkoa uh, asizen hemen, uh, Ipar um, eta uh, Grupo Mandente forma hartu behar zuen uh, emazteen eh, kontrako bortizkerien uh, arazoari lotuko zen egitura bat, beraz, medioak hartzeko. Prefetak argiki, uh, ez dut dena kontatuko lo zailalitakena, baina uh, gaur egun um, zinez da erraitea uh, uh, porrot eginduela takitxo, ez porrot egindu uh, prefetak ala erabaki baitu. Eh? Eta eh, hori nahi dugu berriz ere uh, azaroaren hori bost eh, honetan salatu prefetak uh, bide, bon, diru bideak, me hori lehenago, baina nire medio bideak moztu dizkigu. Eta beraz gaur egun ez da egiturarik ipar euskal egian problema hori lotzen aldena. Eta lotxa garria da eta berriz ere salatu nahi genuke. Azken finean elkarteak dira beren aldetik, beren kondu lanean ari direnak? Bai, eh, lehenik euh, talde feministak, eh, eh badugu gure papera betetzeko, bereziki akuliu papera, eh, beste batzu gehiago ari dira eguneroko bizian, adibidez planning familial bezalakoak, horiek zinez, permanentziak eginez eta zagutzen dituzte emazten euh, egoera Eh eta gure kolektiboak akulio uh, eh, funksioa barin badu ere eh, regularki uh, regularki zautzen ditu emazte bat zuen uh, zinez legoera larriak eta bereziki bo, etxeko bortizkeriak uh, jasatzen dituztena gero bada badira elkartak bereziki bat biktimen aldekoa uh, zinez lan egiten duena uh, emazte horiek biktima beza konsideratzeko eta laguntzeko eh, ACJPB eta gero bada eh, ere le moet, eh, nola ez, uh, eh, ordena eh, emazte bortizkedi, etxeko bortizkediak jasatzen dituzten emazte horiek uh, aterbetzeko. Proema da, biziki leko gutxi direla, le moet ez abakarrik ortarako, jende eh, uh, anitz eta jende mota desberdinak aterbitzen ditu eta horrek erran nahi du zinez utxune handi bat badela gaur egun kostalean eta nora ez aipa barnekalean, ez hori ba, barnekalea basa mortua baita gai horren ingurua. Aste azken hontan beraz eh, eguna markatzeko gaualdi berezi bat antolatzen duzue, arrakala dokumentalarekin, e, bi itzaz zer, zer erakusten du dokumental horrek? Bai, aurten eh, nahi izan dugu erakutsi feminismoa eh, gurutzatzen dituztela hainbat eh, idei eta eta justu feminismoa ez da bakarrik uh, uh, bortizkerien kontra bakarrik. Pentsatzen dugu genero uh, bortizkeria hor dela, baina ere homofobia edo homoseksualen kontrako erasoak uh, antzerakoak direla, eh, eh, patriarkala eta matxista baitugu gaur egun. Beraz, eh, hor uh, kolektibo batek du egin eh, dokumental hori, eta erakusten ditu hanbait uh, emazte eta badira ere bigizon, e, hainbat emazte uh, desberdinen uh, lekukotasunak, badira uh, lokoak, artistak, sindikalistak, uh, badira ere juristak, feministak, uh, eh, eh, borroka feminista eramaiten dituzten emazteak, uh, eta justu esplikatzen dute, borroka feminista, bai dituela, bai dituztela forma anitz, eh? eta gero ere aski freskoa da nire ustez dokumentala hori. Zeren uh, lekukotasunen bidez, biziki ainitzak, biziki desberdinak, erakusten da gaur egun zu, uh, edo uh, zure autu sexu autuaren uh, aldetik uh, nola izaiten alzaren uh, persegitua edo uh, ere uh, badira horitzapen uh, onak ere eh, jende horiek erakusten dute uh, uh, zinez uh, bizi heterosexualitatea uh, gaur egun Eh, norma dela eta nolaz entzatzen diren justu aurre egiten eta beren bizia eramaiten, mementu on eta txar batzuekin. Eta uh, nire ustez eh, horrek uh, behar gaitu, uh, justu uh, uh, bulsatu uh, gure buruan hainbat uh, uh, buelta emaitera. Eh, gaur egun zer da norma eta egok seksualitatea, baina uh, Uh, egun eruko realitatea ez eta nola hien dartea, nolaz, aldatzen aldugun ere guk bako bakotsak beraldetik. Gaualdia, beraz, uh, eh, Baionan, uh, eh, Txalaparta gunean, deneri dekia. Bai, deneri dekia, eh, aurten beraz egin dugu uh, partaidetza bat Lebaskoz elkartearekin. Gure helburu elgarrekin ikusi genuen uh, dokumental hori HZ eta festivalean. Eta uh, just, Lebaskozeko arduradunek nahi izan dute gurekin egin ahatsori, gurekin pasatu ere. Zau, gure helburua da mementu goxo bat pasatzea, aperitifa lagun eta janari zerbait lagun. Eta Eztabaida ez da bat ere irekitzea, lehen errandutan bezala, eh, feminismoa, homoseksualitat edo homofobia, uh, zerbait da dutela eman komuna. Feminismoa guretzat izan behar baita, justu uh, eh, emazten borroken aldeko uh, bat edo hausnarketa bat, baina ere uh, uh, jendarte machistaren kontrako borroka bat ere feminismoa. Beraz, elgarrekin momentu bat eh, pasatzeko, eh, deneri dekia, uh, eh, behar da, beraz, uridea uh, da bayona tipian, uh, karrikan amargarren zenbakia. Eta gaueko zazpieta. Amaia Fontan, mil esker, intza argietari ere, mil esker, beraz, elkarrizketa, unentzat, itzordua, emana.